Lurrama, laborantza erankorraren besta, aipagai, euskal irratieta. Beraz, eh, bon, amargaren eh, edizioa da, eta lehenbiziko eh, berrekontza da tematikarena. Hortengoa deitu dugu klima laborantza errikoia autatzen dut, gai huria eutatutu guzen eta aktualitateari eh, lotua da, Parisen idaren ganen behita hor eh, urte bukaeran konferentzia nagusi bat, nuntzai diren eh, akordio bat lortzea, temperaturen emendatzea mugatzeko, eta beraz guk ere, nahi ginoen uh, lujama denboran, gure jartzuna eman gai buruz, erakusteko eta azpimahatzeko laborantzak baduela zinez bere ardura uh, eta mm, horren aipatzeko, gomitatu dugu uh, Pascal Canfen, ministro izana, eta zinez biziki uh, aditua dena gaiuntan, berak uh, emanen du konferentzia bat ostira lastirian, seietan, eta iduritzen zait uh, zinez uh, polita eta interesanta izaiten aldela, eta bez, dela dudatu behar, gin behar da horren uh, entzutera. Gero uh, bertze berezitasun bat aipatzeko eh, eskualdearena, urte guziz komitatzen dugu eskualde bat, eta aurten da eh, Normandia. Eaz, uh, denek ezagutzen ditugu hango uh, gaxna, hango xoak, uh, kamon berpon lebek eta bertze, eta dinen dira hango ekoizpenekin, uh, kalba eta bertze, eta biztanda kabalekin ere. Eta um, mm, hortiral aratxean, beraz, inendat gaualdi aldi bat normandiari buruz. Eta behar bada bukatzeko, azken uh, bat, aurten uh, aurren eh, gunea aldatzen da, alde batetik edemoa, uh, eh, onditzen dugu, kampuan uh, eh, izan den txapitopean eh, animazio hainitz uh, izan den behitira eta animazio berri batzuek ere. Uh, Akrobranx eta bertzean ez sorpresa. Ara, uh, zoin diren uh, berritasun edo berizitasun uh, principalak. Lurrama, laborantza erankorraren besta, aipagai, euskal irratietan.